Вітаю я Аня і я біёлог. А я Маша і я таксама біолог. І гэта падкаст біябурбалка, дзе мы адказваем на простыя і складаныя пытанні па біялогіі. Сёння ў нас пытанне ці праўда, што кожны дзень у наш арганізм трапляе пластык і чаму гэта небяспечна. І каб адказаць на гэтае пытанне, мы запрасілі у нашу студыю запрасілі ў наш выпуск няма экалагіню Марыю сума Вітаю добры дзень як у нас ужо традыцыйна склалася калі мы запрашаем для сябе гасцей мы звычайна пытаемся як яны дайшлі <laughs> такого жыцця чаму яны сталі біёлагамі і чым яны займаюцца зараз Ракажы крыху пра сябе Пэўна, мой шлях быў даволі традыцыйны, таму што я скончыла экалагічны універсітэт. Зараз гэта інстытут імя Сахарова. Але на самай справе я на эколага не вучылася, <laughs> я вучылася на біолага аналітыка. Такой класічнай экалагічнай адукацыі ў мяне няма, як, напрыклад, а якую атрымліваюць студэнты ў БДУ. Але ж э, пачынаючы з другога курса я працавала з тэмай біяэтыкі і я менавіта думаю што вось мой экалагічны шлях э, пачаўся з біятычных пытанняў Таму я э, так сказала што я эколаг зусім не па адукацыі а па сваіх унутраных поглядах Ну а чаму зусім не па адукацыі расскажы вось як там складвалася бакалаўрыат якія былі ў цябе курсы Таму што універсітэт адчыняўся праз некалькі год пасля чарнобыльскай катастрофы і пасля асэнсавання што ў краіне няма спецыялістаў якія могуць працаваць гэтым пытаннем У нас было вельмі много медычных э, прадметаў мы вывучалі ўздзеянне на здароўю і нават асобныя курсы былі па ўздзеянню на псіхалогію чалавека вось экалагічных выклікаў А таму у нас была імуналогія і патанатомія патфізіалогія вот пра то як чалавечы арганізм рэагуе на розныя экалагічныя выклікі Але ж зараз я гляжу што гэта гэта вельмі такі антрапацэнтрычны падыход ага. і таму біаэтыка гэта было такім для мяне таксама магчымасцю паглядзець по-іншаму потому что mm -hmm. біаэтыка яна ж і складаецца з біомедыцынскай этыкі і экалагічнай этыкі А вось менавіта экалагічная я такая яна разглядае не антрапацэнтрычны падаход а экацэнтрычны падаход калі ўсе у тым ліку і чалавек яны павінны знаходзіцца на роўнапраўных пазіцыях і чалавек і астатні сусвет прыродны сусвет мае права быць расці права існаваць для мне было дзіўна спачатку калі мы размаўлялі пра права рэк існаваць э, цягчы так як яны былі <laughs> э, с самага пачатку восьось таму гэта такі цікавы быў падыход і мне падаецца што біоэтычны бэкграунд менавіта і зрабіў з мяне ну эколага а, у тым сэнсе якім я зараз э, э, і з'яўляюся слухай ідэя пра рэкі цікавая Ну я разумею, што гэта паўплывае на жывыя арганізмы і таму як бы у жывых арганізмаў ёсць правы каб рэкі цяклі так як заўсёды. А рэкі і права рэк гэта ці на самай справе ёсць дэкларацыя правоў рэ у лацінскай амерыцы так там у іх дарэк такое стаўленне вельмі сур'ёзнае яны у культуру вельмі упісаны вот, таму і гэта не, не нешта такое касмічнае і зразумелае. Іншае пытанне, як гэта юрыдычна афармляць. На самай справе мне падаецца гэтага не хапае зараз такому глобальнаму экалагічнаму руху вот такога не чалавека цэнтрычнага падыходу Таму што ўсё okay. што зараз робіцца на мой погляд а там канвенцыі гэтыя зялёныя пагадненні яны у цэнтр ставя чалавека і будучыя пакаленні але пакаленне чалавека так а, вось таму мне падаецца трэба гэты падыход троху змяняць не троху радыкальна <laughs> самай справе слухай мы напэўна з янай размаўлялі крысляну яна хімік і яна сказала што, у выпадку ядерной хіміі чаму мы думаем пра чалавека Таму што яна ўпэўненая што прыродай у нас ёсць уже прыклады прырода яна сама сябе захавае так ці інакш і асноўная праблема забруджвання ад чалавека гэта тое што мы як від самі э, знікнем прырода без нас справіцца <laughs> вот. так ёсць і, і таму напэўна вось такія ну, навукі больш канцэнтруюцца на нас тому што лепш матываваць чалавека калі ты <laughs> кажаш что ён для сябе гэта робіць а не для прыроды Таму что ёсць людзі якія любяць прыроду ёсць людзі якім усё роўна на жаль з іншага боку аб'ектыўная карціна ў тым что чалавек не можа жыць у ну не іншым асяроддзе Так, Той, так, так. калі мы а, ставім свае інтарэсы ў цэнтр і абараняем толькі свае э, сваё а, і знішаем наваколле то мы знішаем сябе і, і, і тое акружэнне э, толькі ў якім мы можемм жыць Таму што гэта вельмі вельмі маленькая дыапазон а, у якіх чалавек можа існаваць гэта колькасць кіслорода у атмасферы гэта э, складнікі якіх рэчыва ў глебе ці ў вадзе якую а, мы выкарыстоўваем так што гэта вельмі мне падаецца вельмі саманадзейна думаць што угу. мы абараняем толькі сябе угу. Ну што тады працягваем я цябе крыху перабіла восьось быў у цябе універсітэт і што было пасля пасля я бы напэўна сказала про тое что вось наогул якія бываюць эколагі такія вось тры асноўных групы эколагаў может быть так адны эколагі навукоўцы які даследчыкі якія вывучаюць дасканала якія экасістэмы яшчэ адныя гэта вось да якіх я себе зараз адношу гэта такія эколагі актывісты а якія працуюць больш не непасрэдна з прыродай прыроднымі аб'ектамі больш з людзьмі рассказывают про экалагічныя праблемы якія размаўляюць с рознымі міжнароднымі арганізацыямі каб прасоўваць некія экалагічныя рашэнні ў розных сферах і тут людзі працуюць з рознымі тэмамі вось я напрыклад больш усяго цікалюся адкідамі а і пластыкам і вось трэцяе гэта людзі якія такія экологі на прадпрыемства вось такія якія mm -hmm. напэўна гэта першае што прыходзіць маім сваякам калі я кажу што я колах потому <laughs> что для іх <laughs> гэта больш такое зразумела у кожнага на прадпрыемстве есть голад які ці робіць так як сказано ці наадварот заўсёды ўсіх трасей кажа что вось у нас тут выкіды трэба нешта рабіць тут залежыць уже аднаколькі апантаны той чалавек І вось пасля маёй працы з біоэтыкай я пазнаёмілася больш таким глобальным экалагічным рухам у Беларусі пачала працаваць нават яшчэ не працаваць але больш валантэрыць у арганізацыі якая ідэя зараз яна завецца І я працавала з таким онлайн проектом як Гринмебай <laughs> Гринмеб зеленая мапа. Проект зеленая мапа, де ми збирали я і волонтери місце особного збору і перапрацоўцы смецця. Вось гэта був такі вялікі першы ў краіне. Было вельмі цікава. Я ездзіла па розных гарадах. Мы там адчыняліся новыя мапы і так з местнымі эколагамі розных журналісты залежыць таго, хто стаў гэтым волонтером. И я про, э, вот с такими рейдами, <laughs> да, с таки, я смеялась, что я такая э, региональная зорка. <laughs> Я ездила по всем, по всем маленьким городам, до нас приходили телебачини, и вот на экалагічную тэму не так много на від таму людям вельмі цікава гэта заўсёды было і гэта былі розныя гэта былі школы дачынялі гэтыя мапы ў э, розных гарадах гэта быў такі вельмі цікавы перыяд у маім жыцці Але потым я зразумела, што вось все, все ведаюць пра гэты праект, там больш-менш сартыруюць, Але ж у выніку мы бачым, што палігон запаўняецца хутчэй, чым мы чакалі і адхіду становіцца больш, чым э, мы маглі б сабе ўявіць. Таму мы пачалі так думаць у арганізацыі пра розныя практыкі прадухілення адкідаў і так мы пачалі працаваць з такой канцэпцыя zero waste мне не падабаецца калі мы перакладаем на нуль адкідаў тому что у англійскай мове zero waste гэта не толькі waste як адкідалі waste як страты і вось у гэтым ёсць канцэпцыя что мы не просто зменшваем колькасць адкідаў але ж мы э, робім менш страт на кожным этапе каб некія рэчы Э, вырабіць пражываюцца энергія вода вырабляюцца розныя адкіды на кожным этапе каб рэальна прадухіліць колькасць адкідаў трэба працаваць зусім гэтым ланцужком Таму вось так пачалі працаваць мы з тэмай зеровейс і тут подключылася пытанне пластыка тому что пластык гэта тое што цяжка перапрацоўваць таму нават у беларусі з паперай са шклом у нас больш-менш добра а вось з пластыкам ёсць вельмі много пытанняў і на сусветным узроўні таксама ёсць пытанне тому что толькі 9соткаў усяго пластыка у свеце перапрацоўваецца таму вось пластык гэта найбольш цяжкае пытанне тому что яго много ён розных тыпаў не для ўсіх ёсць перапрацоўка ён не перапрацоўваецца бясконца і вось таму мы вельмі много часу даем да прадхілення пластикавага забруджвання дарэчы дзякую вялікі за проект зялёная мапа тому что я ўласна ёй карысталася і было вельмі зручна і сама дадавала там нейкія кропкі гэта таксама такое адчуванне что ты нешта робіш. <laughs> і зараз ты кажаш напрамак больш сацыяльны як это выглядае мы зараз с калегай робім даследаванне сувязі экалагічных і гендерных пытанняў беларусі напрыклад асабліва гэта бачно у пытаннях хімічнай бяспекі жаночка арганізму вельмі адрозніваецца ад мужчынскага і па ўздзеянню розных у хімічных рэчываў асабліва тыя якія ёсць напрыклад у пластыку гэта розныя э, эндакрынныя разбуральнікі якія а, вельмі падобныя на жаночыя гармоны на эстрагены таму яны так. большых уздзейнічаюць на жанчын і у жанчын больше адсотак тлушчу у арганізме а, а большасць таксічных рэчываў яны якраз і дэпануюцца у тлушчу у Вось, То бок, там... я гляжу на свои ноги і думаю что гэта крыніца мікрапласта не так гэта ну я я бы сказала гэта такі адсотак тлушу а не наогул что з чаго зроблены наши девочки гэта <laughs> бела наша біялагічная асаблівасць Вось якая нам дапамагае зберагаць нашчадкаў так. <laughs> як і ўсё нашым свеце экалагічныя праблемы по-рознаму уздзейнічаюць на розных людзей будь то мужчыны жанчыны дзеці старыя багатыя бедныя мігранты мясцовыя людзі гэта ўсё по-рознаму уздзейнічае і калі мы не не бярэм ва ўвагу гэтыя пытанні мы не вырашым не экалагічна ніякія іншыя пытанні мы не зможам таксама я рассказываю много про экофемінізм гэта такі напрамак э, э, глобального феміністкага руху які показвае сувязь экалагічных гендерных праблем э, что у у основе гэтых праблем ляжыць несправядлівасць патрыархальны склад грамадства капіталістычная сістэма якая эксплуатуе адных людзей больш там за астатніх <laughs> ну, не тое што каб усіх трэба эксплуатаваць але ж і так як эксплуатуецца прырода для таго каб атрымліваюць все больш і больш ресурсаў вось гэта такі падыход але ж пытанне пластыку яно актуальна як ніколі зараз С аднаго боку гэта вельмі радаста, што міжнародная супольнасць так гэтую праблему зараз прыоритызуе, А з другога боку эканамічныя мадэлі, якія зараз існуюць, яны дыктуюць нам ўсё больш і большы рост вырабу пластыка. Таму зараз калі мы кажам пра такія глобальныя дзеянні якія сусветная супольнасць нам прапановвае гэта зараз гэта міжнародная канвенцыя по пластыку якая ўжо другі год выпрацоўваецца і мне падаецца праз некалькі месяцаў будзе апошняя сустрэча у якая чакаецца што будзе выпрацаваны ўжо фінальны документ ён не такі амбіцыозны як мы бы хацелі Але ж там ёсць такія асноўныя тэмы, на якія звяртаецца ўвага, гэта і аднаразовы пластык, Таму што яго вельмі шмат зараз яго трэба неяк скарачаць ёсць розныя напрыклад у еўрапейскім звязе ёсць свой дакумент які абмяжоўвае але ж глобальна гэта ніяк не рэгулюецца другое пытанне гэта хімічныя дадаткі ў пластыку і абмяжоўванне іх і трэцяе гэта э, мікрапластык і прадухіленне ўздзеяння ці рэгуляванне мікрапластыка таму што з аднаго боку ёсць такі першасны пластык які напрыклад дадаюць у бытавую хімію у касметыку і дэкаратыўную касметку як, як скрабы да? да, як скрабы напрыклад у... так блёсткі зубныя пасты гэта тушы памады все гэта там калі паглядзеце склад вы ўбачыце вельмі много розных відаў пластыка ад нейлонаў да полепрапеленаў і астатня ёсць і другасны пластык які з'яўляецца шляхам разбурэння макрапластыка на мікрачасткі і гэта ўжо тое на што больш цяжэй паўплываць непасрэдна абмежаваннямі мы можам абмежаваць замяніць мікрапластыку на больш натуральныя нейкія напрыклад у блёстках можна на слюду натуральную замяніць Угу. Але ж другасны мікрапластык это больш цяжкая праблема і больш такая масавая. Таму што напрыклад ён утвараецца праз выкарыстанне шын. Калі машына рухаецца, сціраюцца гэтыя шыны і мікрапластык трапляе ў паветра, А з другога боку гэта марскі транспарт э, так які таксама з'яўляецца вялікая вялікі мацотак мікрапластка тарпляў акеан за тых фарбаў якія выкарыстоўваюцца на суднах у гэта ну, фарбы гэта одна з вялікіх ну таких праблем мікрапластыка тому что гэта вся дорожная разметка гэта ўсе будынкі гэтыя э, фарбы вельмі асабліва калі яны прадугледжваюць вельмі доўгае выкарыстанне то яны будуць мець у сваім складзе а мікрапластыка гэта мікрапластык разам з ліўнімымі водамі трапляе у рэкі і потым у океан і гэта тое ад чаго немагчыма адчысціць воду ваду і толькі у некаторых краінах адчышчальныя збудаванні могуць мікрапластык захопліваць Вось таму гэта такая асобная праблема і розныя розныя розныя іншыя крыніцы мікрапластыка ёсць і уздзеянне мікрапластыка на навакольнае асяроддзе ўжо прызнаная як вельмі актуальная праблема Але ж пытанне як мікрапластыку здзейнічае на чалавечае здароўе ўсё яшчэ недастаткова даследавана і мы бачым аб тым што такія вялікія арганізацыі такія на ну, ўзроўні сусветнай арганізацыі здароўя ўсё яшчэ не прызнаюць стосоткава што ёсць некая непасрэдная сувязь мікрапластыка или пластыка і некіх дакладных захворванняў прыклад тыеж ракавыя захворванне і іншыя ўсё яшчэ ёсць пытанні такія недастаткова даследавана але факт што мікрапластык ужо ёсць у ва ўсіх Ну усім тым што мы яму п'ем гэта факт уже знаходзіць у марской солі мікрапластык у бутилліраванай і водопроводнай вадзе таксама знаходзіць мікрапластык Таму што кожны дзень мы ўжываем рыба да, э, тут было асобнае даследаванне пакуль мы там некаторы час думалі што рыба гэта такая адзіная харчовы ланцужок у якой мікрапластык ідзе ад планктона до таких вялікіх рыб і ён так паступае до нас у якасці ежы а але ж ёсць уже даследаванні дзе якія э, знаходзілі што нават у камарах зараз ёсць мікрапластык э, каліные камары нават у яйках ужо ёсць мікрапластык а камарой паядаюцца птушкамі і уже новая новы сужок уздзеяння мікрапластыка на новую сістэму лухай то бок калі вяртацца до нашага галоўнага пытання так ці праўда што кожны дзень у нас трапляе пластык атрымоўваецца што праўда і так? на самай справе не толькі з ежай тому что гэта толькі адзін бок пытанняў на самай справе наш страўнік ён больш абаронены ад э, мікрапластыка тому что ну ежу якую мы з'елі э, яна там натуральным шляхам выйдзе з нас больш небяспечна калі пластык э, трапляе у наше цело праз удыхання тому что наша сістэма лёгкіх яна э, атачаецца э, больш мелкімі крываноснымі сасудамі і мікрапластык лягчэй трапляе у кроў Чаму наогул мікрапластык небяспечны таму ну, можа падавацца што пластык і пластык але ж калі у макрапластыку дадаюцца небяспечныя хімічныя рэчывы талаты без фенолы для розных мэтаў для таго каб зрабіць пластык больш гнуткі для таго каб а, не гарэў гэтыя ж самыя рэчывы будуць і у мікрапластыку а другімі словамі калі мы узаадзейнічаем з пластыкам з макрапластыкам мы абаронены нашай скурай а мы абаронены дыстанцыі а калі мікрапластык трапляе у нас унутр то гіпатэтычна гэтыя рэчывы могуць больш уздзейнічаць для нас але ж няма яшчэ таких дакладных звестак што ёсць прамая сувязь это пытанне па ідэі ён можа быць інертным не міграваць з пластыка у навакольна асяроддзе большасць тэстаў якія робяць наши гігіенічныя службы яны якраз і сфокусаваны на тым мігруюць ли гэтыя рэчывы з пластыка у навакольна асяроддзе умоўна яны вось тэсціруюць дзіцячую большую цацку да? вось што дзіця будзе з ёй рабіць там будзе смактаць яе грысці вось калі ў такіх абставінах гэтая рэч выміруюць у там сліну то яны небяспечны А калі яны толькі знаходзяцца ўнутры не мігруюць то яны лічацца бяспечны Вось, але ж увесь цикл ён не ўлічваецца. Таму гэта такое асобнае пытанне. Ну больш небяспечна мікрапластык з пункту гледжання таго, што ён выступае такім магнітам, на якія астатнія небяспечныя хімічныя рэчывы могуць дадавацца і тады ўжо тыя хімічныя рэчывы якія адцербуюцца на гэтым мікрапластыку яны так як на паравозіку больш прыцэльна больш дасканала могуць уздзейнічаць сухой А ёсць такія прыклады вось абсорбцыі нейкіх рэч ну вось ёсць дакладна прыклады што ў вадзе адсорбцыя і вось напрыклад што на паверхні мікрапластыка адцербуюцца розныя ну небяспечныя рэчывы асабліва калі напрыклад пластык звонку трапляе нас пра нашу дыхательную сістэму А гэта ж можа мікрапластык з некімі ну, тое што ёсць там у атмасферы ці напрыклад у меня зараз за вокнамі ідзе будоўля і на, на самай справе я не ведаю што ён там выкарыстоўваюць а з мікрапластыкам яно можа трапіць Э, зараз усё больш і больш даследаванне сфокусаваны на тым дзе мікрапластык канцэнтруецца ў чалавечым целе арганізме і вось все больш і больш даследаванні паказваюць што вот мужчынскіх тэстікулах і не толькі ў мужчынскіх <laughs> я маю <laughs> <laughs> Это такое <laughs> пытание про гендерное, э, про гендерное пытание. У <laughs> тестикулах самцов, я так сказала. Ага. Ёсць даследаванні, якія э, паказваюць, што ў атарасклератычных бляшках, якія ўтвараюцца на сценках сасудаў. і ёсць дадзеныя ад вучоных э, з гняпалю, э, што рызык развіцця розных хвароб сэрца, такіх як інсульт, сардэчныя прыступы падвышаецца калі у атэрасклератычных бляшках ёсць мікрапластык э, восьось таму такое ўяўленне што непасрэдна мікрапластык не ўсценнічае на чалавека але ўсё больш і больш дадзеных што мікрапластык падвышае рызыкі розных іншых хвароб То бок калі мы кажам пра мікрапластык ён ну уздзейнічае ў комплексе і тут цяжка вызначыць якія наступства непасрэдна ад мікрапластыка якія наступства ад э, іншых прычынаў Таму вось я б сказала што гэта такая дадатковая праблема. І я ўпэўнена, што такі даследаванні ўсё будзе больш і больш, Таму што мікрапластык, яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, на чалавечае здароўе гэтым даследаваннем 5-7 гадоў толькі. То бок у нас яшчэ не, не так вельмі шмат інфармацыі, каб рабіць нейкія высновы. Яшчэ аднай крыніцай мікрапластыка з'яўляецца адзенне. Большасць э, сучаснага адзення вырабляецца з сінтэтычных матэрыялаў ці стосоткаў з сінтэтычных матэрыялаў, ці гэта сумесь натуральных і сінтэтычных валокнаў, але ж як яны трапляюць у навакольнае асяроддзе, Напрыклад, калі мы мыем наша адзенне ў пральнай машыне, то вялікая частка э, мікравалокнаў яна вымываецца з нашага адзення і трапляе у каналізацыю, а праз каналізацыю ўжо далей далей у навакольна асяроддзе. І тут ёсць розныя кампаніі нават зараз э, прапануюць такія фільтры, якія ставяцца на трубу, і ну, іх трэба будзе заўсёды чысціць збіраць гэты мікрапластык але гэта дае магчымасць як мінімум каб э, гэта мікравалокна не траплялі у навакольнае асяроддзе яшчэ вось для мікравалокон ёсць такое рашэнне якое называется прывошынг папярэдняе мыццё калі адзенне яно ўжо першы раз мыецца на прадпрыемствах тому что больш за ўсё мікравалнокна вымываецца непасрэдна але адзенне новае таму вось секунды ў гэтых пытаннях больш не тым ліку экалагічная Таму што гэта дзень уже нехта мыў <laughs> да нас Таму што тут можна рабіць з аднаго боку можна канешне думаць што там на калі у нас будзе больш натуральнае адзенне то гэта больш экалагічна але калі мы кажам пра тое як вырабляецца натуральная тканіна mm -hmm. гэта бавоўна гэта лён гэта таксама вельмі некалагічная вытворчасць чаму па-першае таму што вырошчванне бавоўна выкарыстоўваецца вялікая колькасць вады mm -hmm. пестыцыдаў і пасля напрыклад калі мы паглядзім на той же самы Узбекістан дзе там большая частка бавоўны якую мы выкарыстоўваем вырошчваецца гэта праблемы з аральскім морам да, якое зараз пад пагрозай знішчэння Таму што в асноўным вода адтуль выкарыстоўваецца для паліву бавоўны гэта тыя фарбы э, якія выкарыстоўваюцца для фарбавання адзення таксама вельмі таксічныя і гэта вялікае забруджванне вады усе гэтыя малюнкі якія на там цішотках выкарыстоўваецца вельмі часта гэта таксама талаты у іх складзе ёсць што з'яўляецца хімічна небяспечнымі рэчывамі ты расказваешь расказваеш Я думаю што рабіць <laughs> рабіць і, і сінтэтыка дрэнна тому што мікрапластык ага. і баволна дрэнна і вось што рабіць Тут такого, я б сказала, такого питання, такої чарованої палочки, яка би ти нешто зробив, все буде добре, на жаль, нема. Тому я би сказала, більш реальним вирішенням було б знижати споживання одіння. Угу. І більш, більш акуратно ставиться до його використання, більш відказно. Слухай, дарэчы, вось у нас у выпусках часта вось мы пра мух казалі <laughs> казалі, чаму яны кусаюць, а потым чым яны карысныя. Вось mm. казалі пра радыяцыю ага. і, і таксама выводзілі ў гэта ў тое русло, што трэба не радыяцыі баяцца без адказнасці чалавечы. Вось давай пагаворым крыху пра дэманізацыю пластыку. А то людзі кажуць, наогул ён навошта ён патрэбны гэты пластык, трэба ўсё драўлянае набываць металічна ну, і так далей. Ну я бы сказала что спачатку калі пластык распрацоўвалі яго распрацоўвалі для доўгатэрміновага выкарыстання Таму что э, напрыклад гэта вельмі карысна будоўля многія матэрыялы сталі больш дасяжныя для людзей асобнае пытанне гэта калі мы кажам пра аднаразовае выкарыстанне то у медыцыне гэта выратавала шмат мільёнаў жыццця тому что гэта аднаразовыя шпрыцы гэта аднаразовыя маски для дактароў рознае абсталяванне медычнае тут ёсць сферу якіх выкарыстанне пластикыка апраўдана важна і трэба яго там пакідаць але ёсць сферы у якіх гэта ну, супер тупо выкарыстоўваць яго для того что стане адкідамі праз некалькі хвілін вашага выкарыстання і будзе лежаць там на свалках ці у навакольным асяроддзі доўга і доўга не раскладаючыся ці раскладаючыся разваліваючыся нават на мікрапластык і такім чынам яшчэ больш уздзейнічаць на навакольна асяроддзе mm -hmm. Таму я бы тут сказала что пластык гэта гениальны матэрыял які выкарыстоўваецца зараз у большасці э, выпадкаў не па прызначэнні Чаму так адбылося кожны вырабнік хоча менш заплаціць больш прыбытку Я заўсёды люблю гэты выраз калі кажуць што калі нешта каштуе вельмі танна то абавязкова за гэта плоціць нехта іншы і ў іншым месцы і калі бы мы уключвалі напрыклад экалагічныя рызыкі ці рызыкі для здароўя у кошт аднаразовага пластыку то ён бы каштаваў намного больш як сказаў адзін з супрацоўнікаў грынпіс камфорт не ў тым каб есть аднаразовага посуду а камфорт у тым каб не есть рыбу з пластыкам <laughs> давай канкрэтныя тады нейкія крокі так бо вось мы кажам і гэта ну, гэта ўсё сумна таму што мы разумеем што мы не можам змяніць усяго пакуль гэта не заходжыць людзі у якіх уладаў якіх грошы але ўсё ж такі нават э, стаўленне да прыроды стаўленне да праблемы яно пачынаецца менавіта з сям'і ты можаш даць нейкія канкрэтныя крокі што рабіць кожны дзень каб зменшыць колькасць пластыку у асяроце калі я б казала такія некія парады то першае гэта зменшыць колькасць аднаразовага пластыку не, не заўсёды гэта вельмі лёгка не на ўсё ты можешь паўплываць напрыклад там браць сваю бутэльку сваю торбу гэта адно зможаш ли ты набыць прадукты харчавання без упакоўкі mm -hmm. гэта тое на што ты э, не можаш паўдзейнічаць ці вельмі абмежавана Ну так другое я б сказала что гэта больш адказна адносіцца да таго што мы набываем можа мы ад нечага можам адмовіцца цяжка напрыклад у будоўлі калі ты напрыклад можаш зрабіць некі ремонт э, з меншым выкарыстаннем пластыка гэта вельмі нетанна выходзіць пра адзенне мы ўжо казалі і тут ты таксама пытання нашай інфармаванасці калі людзі пачынаюць разбірацца там ты пластыку які бяспечны які небяспечны які перапрацоўваецца які не а каму верыць адны вырабнікі пішуць што вось у нас тут бяспечна так на нас ёсць сертыфікацыя падаецца што гэта супер цяжка Таму тут таксама што можна рабіць на перспектыву гэта павышаць свае веды у гэтай галіне можа быць некія там курсы якія прапаноўвае тая ж самая экаідэя вось даша наша чумакова калі інфармацыя э, ўжо прааналізаваная сістэматызаваная нашмат лягчэй разбірацца Ну вось так я яшчэ раз кажу каб тут працягнуць увагу слухачоў насамрэч это не <laughs> не рэклава ў тым сэнсе што мы не атрымоўваем за гэты грошы але я шчыра раю вось зараз Марыя у тым ліку працуе у школе КД так да да да мы рабілі дарэчы да вось курс шлях да zero waste таксама ёсць вельмі многа курсаў для настаўнікаў і вось гэта тая аўдыторыя якую мы вельмі з вялікім задавальненнем робім для іх курс так і яны ўплываюць на на вучню Так, я яшчэ хочу сказаць, што вось у школы добрая рэч, што вы робяце семінары, гэта бясплатныя, дзе можна паглядзець, што і як, Таму што зараз развялося шмат людзей, якія некампетэнтныя, але ідуць у сферу. Я вам зараз раскажу всю праўду. Мне асабліва не падабаецца, калі гэта вельмі аднабакова, вось пра той жа пластыка распавядаецца. Ці калі гэта ўсё зводзіцца з таго што вы ведаеце наше мыло самае самае экалагічнае эка ідэя гэта не тое э, там працуюць біёлагі не толькі біёлагі людзі які ўмеюць працаваць людзьмі даносіць інфармацыю і можна гэта проста паглядзець і семінар не будзе рекламным як бы ён зразумела нясе рекламную функцыю але семінару ўжо вы там за паўтары гадзіны можете даведацца шмат чаго Слухай, ну тады давай ўжо скончваць, мы ўжо шмат цікавага, што нагаварылі тут. Адзінае пытанне ў мне яшчэ да цябе у нашых выпусках мы звычайна робім мараль бок нейкую думку якая прайшла падчас размовы ці якую хацелася данесці за кошт гэтай размовы да людзей якую думку ты можаш выказаць ну гісторыя паказвае нам што калі мы ўбудоўваем новую тэхналогію у такое маладое неасэнсаванае несвядомае грамадства то ж самае было з радацыя у той момант калі людзі не асэнсоўвалі наступства яны былі зачараваныя тымі магчымасцямі якое дае гэтая тэхналогія пра як дзеці ведаеш як дзеці з новай цацкай яны не ўсведамляюць што калі там я адкушу кусок гэтай цацкі я і праклыну я магу памерці І вось мне падаецца, што наше грамадства, на жаль, яшчэ такое малое дзіця пакуль што, якое можа падавіцца гэтай цацкай. А грамадства не можа вырасці само па сабе, пакуль не вырасці кожны з яе чальцоў. Калі мы ўздрошваем гэту адказнасць у сабе асабіста, гэта наш унёсак у ўзрошванне свядомага грамадства. І калі ў мяне людзі кажуць, што ну што я магу зрабіць, адзін или адная калі тут ёсць карпорацыя і э, я не магу адзін і нават у траіх супрацьцыі але ж а, мы не ведаем якое з нейкіх асобных дзеянняў будзе мець вынік што павярне там рашэнне ў іншы бок прыйдзе іншы чалавеку некую арганізацыю ці будзе э, некая грэта тунберг якая адных злуе а других натхняе то то э, рабі што можаш і будь што будзе грамадства гэта тое на што мы можам уплываць ускосна нашим прыкладам нашими размовамі Таму я бы сказала што калі вы нечым апантаныя не сароміцеся гэтага ваши веды будуць карысны таму хто разам ну, гэта добрая думка так таму што мы самі такія ціхенька сабе там Э, робім выбары і неяк не дзелімся не хочам уплываць на чужое жыццё а потым мы змішам робім выпуск пра дошки <laughs> для, для ежы і міша прыходзіць кажа я набыў новую дошку так. Дякую Дякую вялікі была вельмі цікавая размова вельмі радасна што ўсе да нас прыходзяць з такім энтузіазмам і <laughs> параджаюцца удзельнічаць вельмі удзячна за запрашэнне сюды да пабачэння. Thank you.